Kërkojmë ndihmë dhe kërkojmë falje për mëkatet e tona. Allahu xhalla u ala kanë e udhëzon, nuk ka mundësi me deviu nga rruga e tij askush. Dhe kanë e devion Allahu xhalla u ala dhe e len në humnerë, nuk ka mundësi askush me e fut në rrugën e drejtë. Fjala më e mirë është fjala e Allahut xhalla u ala dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi është se Allahu xhalla u ala jashtë asaj që i tregon dispozitat e veprave i tregon edhe shkaqe për shembull kur thojna na për dikan se kjo është kjo është haram për diçka apo kjo është kufër dhe pastaj kjo rezulton me gjikim për personin i cili e vepron Lehtë është me thonë për shembull kjo është mëkatar dhe kjo është jobesimtar. Mirpo Allahu xhalla u ala i tregon edhe shkaqet pse ka pse ka ardhur deri te kjo. E kjo është ma me rëndësi. E kjo është ma me rëndësi. Andaj Allahu xhalla u ala kur ju fol jobesimtarëve dhe i thirr në iman, ja u përmend shkakun dhe pamundësinë e asaj çka ata i lusin. Andaj Allahu xhalla u ala e ka përmend në librin e tij në një ajet ku e ka tregue se pse njerëzit I bojnë Allahut shirk. Nëse parashtrohet pyetja a thu pse vallë Allahut njerëzit i bojnë shirk dhe nuk e adhurojnë vetëm Allahun nja, po adhurojnë edhe ortak me ata. Allahu xhalla u ala e ka tregu: "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Kjo është problemi tek njerëzit, se ata nuk e madhrojnë Allahun dhe nuk e njofin Allahun kush është. Me njoft njerëzit Allahun xhalla u ala hakka qadrihi në kadrin në atë madhësin e hakit qashtu siç asht Allahu xhalla u ala s'kanë mundësi mi bo shirk mirëpo njerëzit nuk e shofin Allahun xhalla u ala dhe i shofin disa fuqi të vogla tjera dhe s'kanë mundësi me bo krahasime andaj i bojnë shirk ndërsa me pas pa Allahun xhalla u ala s'ka mundësi mi bo shirk andaj besimtarët e kanë kuptue madhrinë e Allahut xhalla u ala dhe nuk i bojnë shirk hakka kadrihi nuk e bojnë shirk pse ngase e dinë madhrinë e Allahut xhalla u ala na nuk e kena pa Allahun tebareke ve teala po Allahut xhalla u ala ja kena pa e krijimin krijimin Nëse e shofim na gjithë këtë krijim të madh tatashëm, që s'ka mundësi as mendja me e kap shumë prej krijesave, e kur ta krahasojsh Allahun xhalla u ala, pastaj e shofim na librin e Allahut xhalla u ala dhe ajetet dhe na shfaqet prej madhërisë Allahut xhalla u ala diçka shumë e madhe. Andaj Allahu xhalla u ala vazhdimisht në Kur'an e përmend dispozitën dhe shkakun. Dhe kjo është një urtësi shumë e madhe e librit të Allahu xhelle ue ala, ata ka thënë Shejhul Islam Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroft në kontekst duke polemizu prej disave të ithtarëve të kotës, ka thënë duke tregu se s'ban çdokush me hije në polemika ka thënë dhe kush nuk i din shkaqet pse i kanë thënë njerëzit të kotat, s'ka mundësi m'i shërue. Apo mjeku derisa ta gjeje se trupi është i madh. Ka shumë organe. Derisa ta gjeje ku është problemi kyç i smundjes, s'ka mundësi me shëru njerin. S'ka mundësi me shërue. Edhe nëse ia jep krejt barnat për çdo organ ka një bar, s'ka mundësi me shëru njerin. Pse defektin e ka tjetërkun ai. Allahu xhelle ue ala është i madh prej asaj çka njerëzit i bojnë ortak. Njerëzit me e ditë madhrinë e Allahut xhelle ue ala kurrë nuk i bojnë ortak. Andaj ti i shef njerëzit çka i bojnë Allahut shirk se çuditen pse kur t'i thujsh ti se kjo është shirk, pse koka shirk kjo? Se ai nuk e di se madhrinë e atij çka e ka krahasue. Ai nuk e din madhrinë e madhe të Allahut xhelle ue ala me këta çka i ka bo ortak. Ti kur t'i thujsh atijna nuk t'takon ty me vendos ligje se Allahu xhelle ue ala është ai çka vendos ligje ai thotë pëse na mos me e vendos vet mënyrën e jetesës se ai nuk e di madhrinë e Allahut xhelle ue ala a ti kur t'i thujsh ti mos e lut tjetërkan pos Allahut xhelle ue ala se s'ka mundësi me të bo dobi dhe dam ai e sheh veç atë dobien e jashtme, jalemune dhahiraten Min el hayati dunya Allahu xhelle ue ala ka thënë ata e shohin veç atë për jashtë prej dunjajës, ndërsa anil akhirati hum ghafilun. Ndërsa at ahiretin dhe ilmin e ahiretit s'kan dije kurgjo hiç. A dhe njeri me ditë një çast të ahiretit i bëhet e qartë krejt dunjaja. Ama ai as për një çast të ahiretit nuk ka ilm. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke dashtë me tregu fotografinë e ahiretit me dunjajës, edhe pse kjo s'ka mundësi m'u krahasue se pa dal në ahiret s'ka mundësi me e shijue. S'ka mundësi me e shiju. Sikur që është krahasimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ekthiru min hadhimil-ledhat. Ka thanë sahabeve, shpeshtoni ju pak ma shpesh atë çka ju prish lezetet. El meut, vdekja. Andaj, nëse veç përmendja e vdekjes njeriut ia prish lezetet. Mirëpo kjo nuk është sikur me t'ardh vdekja real. Apo veç me përmend vdekjen shumë e keqa. Se e di se është realitet i padiskutueshëm dhe ta prish lezetin krejt. Nëse je n'lezetin ma të madh, me t'u përkujtu vdekja të prishet krejt. Një pak të njelmoset, prishet e lezeti ma. Mirëpo kjo nuk, nuk është si vdekja kur të zbrite. Ve xhaet sekretul mevti bil hak. Dhe kur të zbresë agonia e vdekjes me hak bash përnjime. Atëherë ajo krejt tjetër çka. Ajo krejt, ajo mo është krejt botë tjetër. Dhalike ma kunte minhu tehid. Allahu thot, eja këtu se kjo ajo çka pi cilës po hik ti. Edhe i thojnë, A ki pa ti ndonjëherë naim, a ki pa lumturi ndonjëherë n'jetën tane? Thot, une nuk e njoh hiç çka lumturia. Njerin ma të lumtur t'ftyrës tokës, krahasone tash kush ma së shumti që i ka krejt bollëqet e dunjojës, veç njëherë me e fut n'zjarr, edhe kthehet edhe i thojnë tash, ti a ki pa hajr ndonjëherë? A e di çka knaqësia? Thot, s'e di çka knaqësia. Ja ka ja ka hup krejt shqisat dhe ja ka haru krejt krejt mirat. Një çast. Mos fol ai kur t'qitet aty në zjarr. Dhe mirret njeri çka ma ma i rani që e ka pas jetën në këtë dunjo. Ma i varfëri. Hiç s'ka pa t'mira ai. Dhe vetëm një sabga, vetëm një të hynme n'xhenet dhe e nxjerrin. Thonë hel hel hel raejte busen a ki pa të keqe dhe diçka dunjo në dunjo. A e di çka e keqja? Thot nuk e di çka e keqja, unë veç hajr kum pa kët. Sa di, sa di unë veç hajr ekziston. Pse me ni t'hinme n'xhenet ju ka fshi krejt. Ju ka fshi krejt ajo e kalumja e të keqes. Andaj realitetet e ahiretit kush i njeh nuk mashtrohet me ato çka janë n'dunjo. Andaj, kjo ajo është ma e madhe çka duhet me njoft në Allahun tebareke ve teala. Për qata ka thon Shejhul Islam ibnu Tejmije, Allahu xhelle ve ala, prej gjashtë shtyllave të imanit, apo janë imani ka gjashtë shtylla. Besimin n'Allahun, besimin në ditën e gjykimit, besimin në librat, në pejgambert në melaqet dhe në kaderin, hajrin dhe sherrin. E mirë, pi qëtyne gjashtve, cilat janë të përmendta ma shumë n'Kur'an, janë dy. është Allahu xhelle ve ala dhe dita e gjikimit. është Allahu xhelle ve ala dhe dita e gjikimit. Andaj ti e sheh se n'Kur'an vazhdimisht Allahu xhelle ve ala e përmend ditën e gjikimit, ditën e gjikimit, ditën e gjikimit dhe katastrofa. dhe nuk ia jepni kadrin Allahut terxhune lillahi vekara respektin çka e meriton Allahu xhelle ve ala andaj prej akides sinohet kjo prej akides mësimit sinohet kjo dhe mu mishrue madhënimi Allahu xhelle ve ala në zemrën e besimtarit dhe me njoft shirkun dhe mu neverit pi shirkut mu neverit pi shirkut andaj hadithin që na ka nxjerr Buhariu kur e ka përmen lezetin e imanit ka thonë çka ve en jekrahe en jekrahe A ka dikush merak mu me nejt n'zjarr? S'ka. Këtu duhet me mrri derexhja e besimit te besimtari. M'u kthy në kufër. Mirëpo, s'ka mundësi njeriu me urrejt kufrin pa e njoft. Me thonë di, di, diçka, ruju prej diçkajt, prej çkajt s'e di veç ruju. Po prej çkajt m'u rujt, ruju. Jo, pa e njoft s'ki mundësi m'u rujt. Pa e njoftë, s'ki mundësi m'u rujtë. Kur thuhet pit, mos hin te filan objekti, tamam, e di filan objekti. O me m'i thonë, ti e me të paraqit para 200 sendeve me thonë ruju prej njanës, prej cilës. Andaj akidja duhet m'u mësue qartë dhe mu, mu, me, m'u fut madhëria e Allahut xhelle ve ala në zemrën e besimtarit dhe kjo është prej nimeteve ma të mdhaja. Edhe kjo është prej synimeve të mësimit Akides. Ka thënë hoxha Allahu e mëshiroftë, min ash-shirki an yastaghitha bi ghayri Allah aw yad'u ghayrahu. Prej shirkut është me kërku ndihmë prej dikujt tjetër pos Allahu xhelle ve ala ose me lut dikant tjetër pos Allahu tebareke ve teala. Pra prej shirkut çenka me lut dikant tjetër pos Allahu xhelle ve ala dhe kjo është palca e shirkut. Ka thënë Shejhul Islam Ibn Taymija, Aslu shirki, asli, esenca e shirkut është me lut dikant tjetër pos Allahu xhelle ve ala. Krejt llojet e kufrit, krejt llojet e shirkut është çka se ai personi e lut dikant tjetër pos Allahu xhelle ve ala dhe kërkon ndihmë me dikant tjetër pos Allahu xhelle ve ala derisa ai është i urdhnum çka U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru veç Allahun adhuroni se s'keni ju të adhuruar tjetër pos Allahut tebareke ve teala au jed'u gajra apo me lut dikan tjetër pse ka thonë njëherë me kërku ndihmë pastaj me lut kërkimi i ndihmës është mrena lutjes Lutja më e përgjithshme, ndërsa kërkimi i ndihmës është më e veçantë. Njeriu mundet mu lut çka mos. Mundet mu lut edhe kur s'ka nevojë kurgjo hiç. Vetëm me lut Allahun xhelle ve ala ndonjë dëshirë me ia plotësu edhe pse s'ka ndonjë vështirësi. Ndërsa kërkimi i ndihmës është veçantë kur ki ti problem. Kur kije problem, jestegith. Kërkon ndihmë, kërkon ndihmë, se je n'zor dhe kije vështirësi. Andaj, hoxha ka thonë, të dyjat janë prej shirkut. Nëse i drejtohen dikujt tjetër, pos Allahu tebareke ve teala. Argument ka thonë Allahu tebareke ve teala, ve kale rabbukum ud'uni estexhib lekum. Dhe ka thonë Allahu xhelle ve ala, ud'uni estexhib lekum. Lutmuni mue, unë ju përgjigjna juve. Allahu ç'ka thënë, mue lutumni, mue lutumni veç, unë u përgjigjna juve. Edhe këtu shifet një realitet tjetër, një realitet tjetër. Ata të cilët pretendojnë se i besojnë Allahu Gjelle Vala, pretendojnë se i besojnë librit t'Allahu xhelle ve ala. Dhe Allahu xhelle ve ala ka premtue se kush më lutet i përgjigjna. dhe e shef ti njerëzit po po s'po fol ata që s'besojnë ata që thonë jena musliman i thot i thu Allahu xhelle ue ala ka thon lutëm të përgjigjna ai nuk i nuk të beson edhe nuk i beson kësajna ai beson teoretikisht thotë unë i besoj këtë Kur'anit kjo është tjetër çka kjo një një kamuflazh tjetër mirëpo kur në realitet i thu lute Allahun nuk bindet Nuk bindet. Ai mirret me shkaqe. Ma shumë ka mundësi i beson një partijes se sa Allahu xhelle ue ala. A Allahu ka thënë ud'uni estexhib lekum. Lutmëni mu unë ju përgjigjna juve A Allahu sa herë iu ka përgjigj pa e lut ai Sa herë Allahu xhelle ue ala e ka rujt prej të kqijave pa e lut ai Mirpo njeriu është ue kanel insanu dhalumen xhehula Allahu xhelle ue ala ka thon mirpo njeriu është dhalum është shumë zullumqar xhehul injorant i madh kur të bashkohet këto dyja ka thon Ibn Kajimi plotësohet shkatërrimi Apo, njeriu fillimisht është injorant. Injorant. Dhe kjo injoranca ja mbulon mi pa sendet. Ja mbulon mi pa sendet. Kjo injoranca pastaj i krijon edhe epsh. E kur të bashkohet epshi me injorancën ka mbaru çështja e tina. Andaj Allahu xhelle ue ala e ka përmend se ata çka i ka bashkue mes injorancës dhe epshit ka mbaru. Efe raejte men ittekhadhe ilahehu heva efe ente tekunu alejhi vekila Allahu xhelle ue ala ka thonë E ki pa ti o Muhammed sallallahu aleyhi sallam Dhe kjo vlen dhe për neve çka mujna me pa gjithkan E ki pa ti atë që e ka marr epshin e vet për zot Ata e ka mblu injoranca dhe epshi Efe ente tekunu alejhi vekila Ti s'ki mundësi me ba me këta kurgjo Ka mbaru çështja Ata le që kanë me pas dynja probleme që s'më lutin mua, pastaj edhe ma e keqa sejedkhulune xhehennem, kanë me u fut në zjarr të xhehenemit. Dakhirin, të nënçmuar, dakhirin, me nënçmimin ma të madh. Kjo është pasoja e mosnjohjes të Allahu xhelle ue ala. Pasoja e mosnjohjes të Allahu xhelle, xhelle ue ala. Andaj Allahu xhelle ue ala ka qujt lutjen ibadet. Njëherë ka thonë lutmëni, Pastaj ka thonë kush ka kibër dhe kryelartësi me m'adhuru mu, pra lutja qenka adhurim. Andaj kush nuk e lutë Allahun xhelle ue ala, dhe kush nuk i drejtohet për nevojat e tij Allahut tebareke ue teala, ai vetëm se i ka bo kibër Allahut. A, a ka mundësi, a ka mundësi dikush me besu se Allahu ja plotëson nevojat dhe është i fuqishëm ala kulli shejin kadir ka mundësi për gjithçka që s'ka mundësi kurkush Edhe prap s'e lut Allahun xhalla wa ala. Edhe prap i lidh shpresat me dikan tjetër. Kjo është mjerim i madh. Andaj realiteti i besimit shifet këtu. Sa e lut njeriu Allahun xhalla wa ala dhe sa i ka shpresat e lidhta me Allahun dhe me dikan tjetër. Me Allahun dhe me dikan tjetër dhe kena me pa tash hadith, të cilën ka prue Hoxha Allahu e mëshiroftë, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa larg ka shkue për me jau shkëput Shpresat edhe me pejgamberin alejhi selam. As me mu mos i lidhni shpresat, veç me Allahun lidh. As me mua, hadith kena me pa, sigur kur i kanë kërku ndihmë sahabët pejgamberit alejhi selam, çka ju ka përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith, të cilën e ka nxjerr Imam Ahmedi në Musnad, ka thanë inna ad-du'a huwa al-ibada. Vërtet duaja, lutja është adhurimi. Në një transmetim tjetër, mukhul ibade, palca e ibadetit. Andaj Sheikhul Islam ibn Taymije prej këtij hadithi e ka nxjerrë se palca e shirkut është e kundërta. Është e kundërta. Nëse thua argument, cila është argument se palca e shirkut është lutja dikujt tjetër pos Allahu xhalla wa ala qe hadithin. Nëse palca e, e ibadetit Allahu xhalla wa ala është lutja e Allahut, atëherë palca e shirkut cila lutja dikujt tjetër. Lutja e dikujna tjetër. Duaja është dy lloje. Duaja është dy lloje. Dua e cila, lutja e cila ka mundësi dikush me ta krye dhe diçka çka s'ka mundësi me ta krye kurkush pos Allahu xhalla wa ala. Kjo e para është në të gjitha gjendjet shirk. Kjo e para, çka s'ka mundësi me ta krye dikush tjetër pos Allahu xhalla wa ala, bani ja drejtove dikujt tjetër, ti je mushrik dhe ban shirk Allahu xhalla wa ala dhe Allahu nuk ta fal kurrë nuk ta fal kurrë ndërsa kjo e dyta nëse ka mundësi dikush me ta krye është dy lloje nëse ti je prezent me personin atëherë nuk është shirk madje është prej gjërave të pëlqyshme me ta kry ai nevojën ndërsa ti me kërku është e, e urrejtur për shembull nëse ti i kërkon dikujna disa, disa pare Disa pare, disa të holla, dhe ai ka mundësi me t'i dhanë, apo i kërkon me, me të bajt diçka, me të nimu diçka, prej sendeve fizike çka shifen, ai ka mundësi me ta kry, kjo është prej sendeve që nuk është shirk. Po kjo është e pëlqyme te ai çka i kërkohet, a kërkusi është e urrejtur. është e urrejtur, me i thanë dikujna kryma një, një nevojë. Ndërsa nëse nëse e kërkon s'ki ba kurgjo prej mëkateve. Ndërsa nëse ka mundësi njeriu me ta kry një, një nevojë, ndërsa nuk është prezent, kjo është shirk. Nëse e kërkon dikujna, sikur tash prej prej këtu, me i kërku dikujna jashtë atje. Me i kërku dikujt me i fol atje jashtë. Kjo është shirk i madh. Kjo është shirk i madh. Pse ku ndëgjon ai? Ku ndëgjon ai mas dera atje? S'ka mundësi me dëgju. Momentin çka ti kërkon dikujna pas murit, ku s'ka mundësi me arrit zani, vetëm se ti ke menduar se ai ka ndonjë veçori të dëgjimit jashtëzakonshëm. Dhe kjo është prej shirkut të madh. Andaj këto janë dy lloje të adhurimeve, lutjeve, lutja çka s'ka mundësi me ta kry pos Allahu tebareke ve teala, kjo në çdo gjendje është kufër dhe shirk dhe nuk pranohet aspak arsyetimi, ndërsa kjo e dyta çka ka mundësi njerëzit me ta kër, me ta realizu. Nëse është prezent, atëherë kjo llogaritet prej sendeve, thash në hakin e kërkuesit, e urryer dhe mekruh dhe në hakun e atij çka i kërkohet e pëlqyer pse pejgamberi sallallahu aleyhi sallam ka than idha deake fe exhibhu kur dikush kërkojë diçka prej teje përgjigju madje ka than pejgamberi sallallahu aleyhi sallam me, men seelekum bi vexhhilah kush ju lip diçka për hir t'ftyrës allahut xhelle ve ala mos e kthani për mas mos e kthani pse ka kërku diçka me të madhe andaj është e urryer mi thon dikujna për hir t'ftyrës allahut bama qet shërbim pse ka ka e urryer mi thon se ka mundësi s'ka mundësi me ta kry atë e ngushton çka s'ka çka s'ka mundësi me bart dhe e qet në një pozit çka i duhet me ba ni vepër t'shëmtume pse s'ka mundësi me ta kry ndoshta është e urryer mos me ta kry andaj kështu sheriati i ka i ka shiku çështjen Ata shka ska mundësi met bo dobi as dam Pse ka thonë ata çka Pse a paska këtu pytja parashtrohet A paska dikush shka ka mundësi met bo dobi dhe dam Dikush tjetër se Allahu xhelle ka thonë Mos e lut ata çka ska mundësi met bo dobi Prej ajetit dhe kontekstit kuptohet sikur dikush paska që po, paska mundësi met bo dobi Jo Dijetarët kanë thonë kjo është pra Allahu xhelle ve ala ka than mos e lut dikan tjetër pos Allahut e ke tjetër pos Allahut xhelle ve ala s'kanë mundësi me të ba dobi as dam. La jenfeuke wa la jedurruk. As ban dobi as dam. Mir. Mushrikët e kanë paraqit një një shubhe, një dyshim. Kan than ndonjëherë ata të cilët Ju i quani, i thojnë besimtarve, ndonjëherë ata të cilët ju i quani që janë mushrik, dhe s'lejohet me bashkëpunu me ta, ata na i kryjnë ndonjëherë disa nevoja. Mushrikët e Mekës e kanë pas problemin me xhinët. Edhe mushrikët bashkë ma, ma vonë e kanë pas problemin me magjistarët, kur jau kanë kry disa nevoja. Edhe sot mushrikët bashkëkohor i kanë problemet edhe dyshimet e njëjta, kur disa prej njerëzve të cilat nuk i takon një lloj adhurimi dhe ato ja kryejnë disa shërbime të dunjojës dhe thonë ja ra kontradikta ajo çka po thoni se ato s'bojnë dobi fare. Ja po bajkan diçka dobi. Allahu xhelle ve ala ka thon ja'lamuna zahiratan min al hayat ad dunya. Ata e shofin veç ata çka është prej pi përjashtë të dunjojës. Pi përjashtë prej dunjajës. Allahu xhelle ve ala kur fol për domin dhe dobijen e ka e krahason atë domin dhe dobijen e ahiretit. A ka mundësi dikush me të ba dobi dhe me të dhon përgjithmonshmërien? Ja. E fe in mitte fehumul khalidun. Mushrikët kanë thonë neterabbesu bihi rajbel menun. Kanë thonë jena lodhë mo me këtë Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Mos kanë me metë ata për gjithmon Andaj edhe kjo është një setër Çka sot bota jobesimtare mendon edhe xhahili mendon veç këta ekstremistat m'u largu edhe na knaqshmi në dunja e fehumul khalidun mos kanë me metë për gjithmonë ato mos kanë me metë për gjithmonë ato apet kanë m'u kthy te Allahu xhelle ve ala veç këto të largohen se na kena m'u knaq Allahu xhelle ve ala ka thonë Ba'suhum bainahum shadid. Allahu e tregon atë mbrendësien e jobesimtarëve. Mbrendësien e jobesimtarëve. Çka e kanë? Ba'suhum. Urrejtja që e kanë në mes veti është shumë e madhe. Ba'suhum. Urrejtja që është në mes tyre është shumë e madhe. Tahsabuhum jami'an, pi përjashtë i mendon se janë bashkë. Wa qulubuhum shatta. Ndërsa zemrat i kanë të përçarë. Dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Kjo pse janë ata popull çka s'logjikojnë. Veç këta të largohen se na kënaqmi. E ajo urrejtja që e keni në mes veti, çka munoni m'u hangër në mes veti për dunjajën, ku met ajo? Qysh kini mundësi m'u lumturue, ndërsa ju doni me hangër njani tjetrin për dunjajën? Andaj Allahu xhelle ve ala ka thënë, që Allahu ja shpalos ata që i kanë mrejn, ata s'e kallzojnë këta. Ata nuk e kallzojnë se edhe jo, dhe për të cilën po ju thërasmi është ajo e ahiretit e kjo nuk a kurgjo e kjo nuk a kurgjo kjo 60 vite çka është 60 vite Allahu xhelle ve ala ka thonë e feraejte in metta'nahum sinin i ka thonë pejgamberit sallallahu alai sallam Pra krahasoje tash Allahu xhelle ve ala dikush i ka dëshirë 1000 vjet m'u kënaq. Allahu thot supozo Allahu ka mundësi për gjithçka Supozo, thotë Allahu xhelle ve ala Metta'nahum sinin Ja japna se do veç çka i ka merak ai Një mi vjet ja japna Një milion vjet ja japna S'është problem Thumme xha Në fund i vjen ajo që e kena kërcnu na Zjarr për gjithmonë Ma aghna anhum ma kanu yu'adun. Çka ju boni dobi në fund, çka çka ajo jeta, çka u kënaqën. Edhe në fund ju ardh xhehenemi. Çka ju boni dobi, hajde. Kështu Allah i krahason gjona. Edhe ti krahasoje. Krejt Allahu dëshirat t'i ka plotësue. Sa vjet po i don? 100 vjet, 200, 300, 400, 1 milion, a po i don? Thumma jaa Pastaj të vjen ajo çka Allahu të ka kërcënuar. Çka të boni dobi? Përfundoj. Ndërsa Allahu xhallahu ala thot inna al akhira, ajo çka është përgjithmonë te Allahu hayawan, çka ajo është jeta e vërtetë. Law kanu ya'lamun, nëse njerëzit dinë me dallu sendet. Nëse njerëzit dinë me dallu sendet. Allahu xhallahu ala andaj ka thënë la tad'u min dunillah, mos e lut tjetërkan pos Allahut, se s'ka mundësi me të bëu dam as dobi. Pra dam i realtë. Andaj komentatorët kanë thonë, nga se mushrikët thashë, ata e kanë pa sendet prej jashtë, edhe i kanë thonë Bilalit, ibn Rabahit, radhiallahu anhu, kur Umej ibn Khalef, ai koka e kufrit, ai palca e kufrit, kur e ka maltretue Bilalin, dhe ai nuk shtonte pos një, Allahu një, edhe i thojke, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, ja'idukum bi adhabin, Allahu xhalla ka thënë, prapë ka thënë la yen la yadurruk. Prapë o besimtar ka thënë s'ban dam ajo. Pse? Po fundja ai ka me t'dënue, a mundet me t'dënu për gjithmonë? He, a mundet, ka me dal shpirti edhe? A ka mundsi ai pastaj me bëu diçka me tije? S'ka mundsi. S'ka mundsi. Andaj ka ai e ka pas këtë dyshim. Muhamedi po ju kërcënon me një dyshim që me një dënim që ka me ardh. Shpeshherë ata. A unë po t'dënoj tash i ka thon Bilalit. ka dosh me thon krahasoji cila më e mirë. Ai atë at e fantazon, un jam tu t'dënu. Mirëpo Allahu prapë ka thon la tad'u min dunillah. Mos e adhuro dikon tjetër pos Allahu xhallahu ala, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, s'ka mundësi me të bë dëm e as dobi dhe krahasoji kështu gjithmonë. Gjithmonë ata çka Allahu ta ka ndalue, la jenfauke s'ban dobi vallahi, s'ban dobi vallahi, ue la jedurruk dhe s'ka mundësi me t'bo dam. Edhe nëse është dam i parcial, pjesërishëm i dunjas. Ndërsa el hajawan, jeta për gjithmonë është tek Allahu xhelle, xhelle ue ala. Fe inneke, fe in faalte, fe inneke minë dhalimin. E nëse e ban ti, atëherë ki me konë prej zullumqarve. Kujt është tuj ju drejtuar kjo ligjërim? Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj hoxha prej dobive në fund që ai ka nxjerr, ka thënë dhe njeri më i lartë nëse ban shirk dhe veç një çast s'e lut Allahun xhallahu ala bjen në pozitën më të ulët. E kush, dikush tjetër, andaj kjo është ajo dishimi që e ka nxjerr hoxha ka thon, hoxha Muhammed al-Wahabi ka thon kjo është ai dishimi çka Allahu e ka hek prej njerëzve, kur thojn si ka mundsi ai sa i dijshëm është e ai paska mundsi me bo shirk. E si ka mundsi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam m'i thon Allahu, ti me lut dikan tjetër pos Allahut, je zullumqar. A paska mundësi pejgamberi me kon zullumqar sikur supozimisht Allahu s'e ka lon pejgamberin alejhi selam me bo shirk. Po sikur ta kishte bo, te Allahu s'kishte pas ndryshim të ligjit dhe as pak s'kishte pas tolerancë Allahu xhelle ue ala ndaj atina fe inneke min adh-dhalimin idhen ishte bo ti prej zullumqarëve. Andaj Allahu xhelle ue ala i ka thon idhen Kjo një dobi të gjuhësore, duhet me përmen, ka thonë në momentin çka e kishe bo, kishe qenë prej zullumqarëve. Çka në gjuhën arabe kuptohet, nëse largohesh, largohet edhe zullumi. Idhen, në qat çast çka e ban shirkun, je zullumqar. Kur të largohesh, kthehesh nga zullumi. Sikur që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la jezni zani, hine jezni, wa hua mu'min. Nuk ban zinaqari zina, zina në momentin çka a tu bo, e ai me qen besimtar. E Sheikh ul Islam ibn Tejmije ka thon, e kur të largohet asht besimtar. Ama në momentin kur a tu e bo, s'ka mundsi me qen besimtar. S'ka mundsi me qen besimtar. Andaj kjo është një një dobi që e kanë nxjerr dijetarët prej këtij ajeti. Momentin çka e ban njeriu zullumin, Paramenoj krejt krijesat, a kanë mundësi me ta largu qat smundje? La kashife. S'ka mundësi me ta largu kurkush illa hu pos Allahut xhelle ue ala. Këta e din këtë. Këta e din këtë veç kur janë n'zor. Nëse i thu dikujna, kush ka mundësi neve me na i pru shiun veç Allahu. Veç Allahu xhelle ue ala. E mirëpo kur janë n'rahati, thirr pos Allahut xhelle ue ala. Fe idha rakibu fil fulki da'au Llahe mukhlisine lehuddin Allahu xhelle ka thonë Kur i hipin mushrikët anijeve dhe janë në zor Dhe don, don m'i kap shkatrimi Da'au Allah e lutin Allahun mukhlisin lehuddin Veç Allahun sinqerisht E kur, kur dalin nëpër, nëpër tokë dhe qetësohen Fe idha hum jushrikun E kur t'i shifsh ti apet, apet bëhen mushrik Kështu e gjendja e mushrikëve Herë bëhen dhe njëherë sinqer ndaj Allahut xhelle ue ala, herë kthehen mushrik ndërsa Allahu xhelle ue ala i ka tregue se nëse ju godet edhe një e keqe, e s'ka mundësi me e largu at keqe pos Allahut tebareke wa ta'ala. Wa in esabeke, pastaj Allahu xhelle ue ala ka thonë, e nëse të godet Allahu xhelle ue ala me një të mirë, fela radde li fadli, e s'ka kurkush mundësi me ta marr atë mirë. A ka mundësi Allahu xhelle ue ala me ta dhënë një të mirë apo me dëshiru për një rob një të mirë e me ja marrë dikush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mësu disa fjalë ibn Abbas kur qenë i vogël. Ka thënë inni uallimuke kelimat. Unë kam me t'i mësu disa fjalë. Pi asaj fjalës që e ka mësuar, ai ka thënë in ixhtemeatil ummet. Nëse mbledhet krejt ummeti për me të bo ty keq diçka, e Allah s'do çat të keqe për ty. Nuk kanë mundësi ato me ta bo çat të keqe. E njeriu me pas qëkët bindje, s'ka ma i lumtur se ai në fytyrë të tokës. S'ka ma i lumtur se ai në fytyrë të tokës. Nëse Allahu paramendoj, Allahu s'don, Allahu nuk do me të godit ajo e keqe. Kush ka mundësi me ta pru at të keqe? Kurkush. Mirëpo te njerëzit mungon bindja e madhe në Allahun xhelle ue ala dhe bindja e madhe se Allahu kur don me të godit me një të mirë, me ta dhon një të mirë, sun ta merr kurkush. Sun ta merr kurkush. Andaj ka ardhur një njeri te Aliu radhiyallahu an. Ku ka qenë fitnja e luftës me Aliun radhiyallahu an. Edhe i ka ardhur njëri i ka thon, "Ja Ali, tehaffadh." Ka thënë, "O Ali, ruju." Apo, ama kshyre Aliu çfarë bindje ka pas? Allahu exhelin, kur e ka caktu Allahu në librin e tij kur kam me vdek unë, çata Allahu ma ka bon mbrojtje. E ata s'ka mundësi kurkush me prek. Ajo kala e madhe, çka Allahu e ka vendos, edhe kshyre çfarë demanti ka bo të madh, Aliu radiallahu. Ngase ka qenë i meçëm shumë Aliu radiallahu pi, pi krenëve sahabe. Ka thonë, Allahu e ka vendos exhelin tem mbrojtëse. Allahu kur do me e hek këtë mbrojtëse, s'ka mundësi unë ma mendu mbrojtëse. E Allahu derisa e ka vendos këta, s'ka mundësi dikush me prek. Andaj Allahu xhelle ue ala i ka përmend në librin e tina kështu çështje. Pastaj ka përmend hoxha hadithin të cilin tregova ku pejgamberi sallallahu aleyhi sallem ka mendu larg për sahabët. Ka mendu larg për sahabët dhe i ka mbyllë rrugët e e kërkimit ndihmë prej diku tjetër pos Allahut xhelle ue ala. Transmeton Tabarani në librin e tina një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë një munafik i cili ka mundue besimtarë. Allahu xhelle ue ala e ka përmend se ata jeslikun. Ata ashpër ju takojnë juve. Kur Ku takojn juve eshihhaten alejkum. Jan që ju urrejnë shumë juve. Edhe vazhdimisht ju, shto, ju shtojnë fjalë juve munafikat, ju, ju godasin me fjalë munduse. Munduse. Veç kshyrin me ju mundue. Veç kshyrin me ju mundue. Dhe kështu ka pas munafika në kohën e pejgamberit, sallallahu aleyhi sallam, i kanë mundu sahabët. I kanë mundue sahabët. Me i nalë ato Se atë e ka muslimani për për jashtë Kështu që Ato kanë kërkue Diçka jashta Jashta diçka prej Dunjajës Po mos po mundet Pejgamberi Sallallahu alai sallam Me na ndihmu me diçka tjetër Andaj ka thonë La justegathu bi Mos kërkoni ndihmë prej mue Për mundimin çka ju ban ky munafik Lutne Allahun xhelle ue ala Edhe e dyta Pejgamberi sallallahu alai sallam Ka dashtë edhe në çështje çka muj me ju nimu Lutne Allahun xhelle ue ala E dyta, i dyti koment është, edhe pse muj me ju nimue, lutne Allahun se ai ma mirë ju nimon. Lutne Allahun tebareke ue teala, se ai ma mirë ju ndihmon, andaj Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, shikone në hadith, ka dash me i mësue sahabët për gjithçka lutne Allahun xhelle ue ala. Për gjithçka lutne Allahun tebareke ue teala. Andaj, hoxha i ka prue këto tri, aj, tri ajete dhe hadithin e Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, për me argumentue se lutja i takon vetëm Allahu xhelle ue ala dhe lutja është prej adhurimeve ndaj Allahut tebareke ue teala dhe ka prue argumente se s'ka mundësi në fytyrë tokës me të bo dam, as me të bo dobi pos me lejen Allahu xhelle ue ala pos me lejen Allahu tebareke ue teala dhe se nëse njeriu e lexon librin Allahu xhelle ue ala e kupton pse Allahu e ka ndalue me adhuru dikanë tjetër pos Allahu xhelle ue ala Apo, kaptina e ardhshme, Hoxha ka prue nja prej argumenteve, se pse s'ban me lutë dikan tjetër. Nëse dikush thot, pse s'po bajka me lutë? Kjo normal që pi besimtarve, Allahu na rujt kjo pyjtje nuk ban, po kjo pyjtje bohet prej anës mushrikve. Pse s'po bajka me lutë dikan tjetër, pos Allahun xhelle ue ala. Allahu xhelle ue ala ka thonë, ja ejjuhen nasu u'budu rabbekumul ledhi halekakum. O ju njerëz, adhurone Allahun, Zotin e juve, i cili ju ka kriju juve. Pra ai i cili ju ka kriju meriton me adhuru. E Allahu e ka prue në ajet tjetër, qysh ka mundësi ju me lut dikan, çka s'ju ka kriju juve. Madje ato s'kanë mundësi me kriju diçka, madje ato janë vetë krijesa. Paramendoje batil mas batili e njerëzit i adhurojnë. Vetë e ndërtojnë, vetë e adhurojnë. Vetë e ndërtojnë, vetë e adhurojnë. Lusim Allahun xhelle ue ala që na i pastrojë anën e teuhidit në zemrat tona, në gjuhët tona, në gjymtyrët e tona. Lusim Allahun xhelle ue ala që të naj mundsoje me lexue librin Allahu xhelle ue ala dhe me kuptue ashtu siç kanë kuptue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.